Ovaj put smo se preselili čak u daleku Ameriku. Slušali smo Beirut, naravno sa povodom. 25. kupek po redu, neki bi rekli jubilarni, neki bi rekli polujubilarni, osim toga ovo nije samo 25. nego je emisija već funkcioniše, ili što bi rekli posluje, 9 meseci. Dakle, za 3 meseca obeležit ćemo i prvu godišnicu. E, prošloj emisiji napravili smo nedelju dana pauze, imali smo link ka Splitu i ka Bobi Duđeriji, ako se sećate, odnosno Đuderi jer to prezime me ubio pojam. <laughs> e, Boba će umeđu vremenu, to je ja predvidim, baca se malo pasulj okolo, postati ultra popularna, a nas ako se seti, seti se i vidjet ćemo kako će se pokazati. Ovaj kupek e, bit će u znaku festivala Slobodna zona. Gost već ovde. Ja ću kasnije da ga predstavim, tako da u ovom prvom delu, a i uopšte ne bi nešto suviše dužio sa pričom s obzirom da su me neki kudili zbog toga, ali nije zbog toga što sam bio kuđen, nego prosto računam da je ovdje negdje polujubilarni kupek pa ćemo se malo više a, baviti muzikom to je jedna stvar, a druga stvar kad smo već kod muzike, u drugom delu emisije čeka nas mini intervju sa Damirom Avdićem Grahom, diplomcem bosanskim psihom ili kako već volite da ga zovete. Dakle, 8 sati 8 minuta, imamo skoro puni 2 sata fore, da se ispričamo, naslušamo, ne verujem da ćemo deliti neke karte, nisam u fazonu zato jer karte nisu skupe za slobodnu zonu, a na kraju krajeva idu i dobrotvorne svrhe. Tako da čujemo se uskoro. must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None spoke. There are many among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. There must be some way out of here. Said the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. spoke. There are many among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Neko će pomisliti da smo zaista fanovi ogromni Bob Dylana jelo lang dvojač tavra, ali ajde neka bude to ovako, prvi put je bilo za moju dušu, a drugi put je bilo za dušu nekoga ko je prošle emisije sa Bogom Židorom čak i zatražila ovu pesmu. Tako da, eto, to je bilo to. Pesma će da Slučajno. Nema veze. Kao što rekoh, u prvom delu emisije pričat ćemo o slobodnoj zoni. Festivalu koji četvrtog petitog govora počinje o povedu i taj povod mi imamo gosta u studiju. A gost je niko više nego Rajko Petrović. Je li tako? Zdravo svima, dobro mi dobro. Rajko, ti si došao ovdje kao direktor, kao ja šta sve zapravo, sektor, kao PR, kao portir, uh, tamo pregovoriti ponovno s vama ili, ili posle sa Pa ne, imam zapravo jedan sjajan tim. Ozbiljno, Slobodna zona ima a nikad se tome ne priča, uvek smo mi kao u prvom planu, takozvani selektori i direktori ili ne znam nije, tako neki razni titulari a zapravo ja imam dvoje sjajnih saradnika, njihova imena su Jovana Timotijević i Olivera Ranđić. Oni rade kao koordinatori i festivala i celog projekta Slobodna, Slobodna zona i zapravo su i one jednim velikim, velikim delom zaslužne što se ove projekat ceo razvija na najbolji mogući, na mogući način i imamo veliku pomoć naravno od kulturnog centra, rekli su mi tamo smešteni, oni su naši producenti i oni nam pomažu koliko god mogu i kad god mogu za naše projekte. Dobro, pomažu vam od samog početka koliko se ja sjećam. Apsolutno. A ovo je sedmi po redu. Sedmi po redu. Se, a dobro, šta nas čeka u tom sedmom po redu? Ajde, ajde za početak. Uh, ja ne znam da li si ti sada mislio da ih izlistaš sve onako. Ne 4-5 dana. Za početak ono što bi recimo mene možda zanimalo ili neke ljude, šta je ono što bi ti zapravo izdvojio od tog programa narednih, odnosno 5-6 dana koliko će biti trajati slobodna zona? Odnosno, pa puno ljudi me to ovih dana pita, kao ajde reci pet filmova, pa onda krenemo, da ti izađe 15, 17, 18 ili tako, im to ispadne malo smešno i samom sebi ispadam jako neozbiljan ali veliki festivalski hitovi ove godine u svetu su de facto Bombay Beach. Ti si počeo emisiju sa, sa, Bob Dylanom. sa Bob Dylanom i grupom Beirut, sa koja autorka filma Elena El Hal radila godinama spotove, tako i došla do uopšte ove teme za, za ovaj film. Ona istražujući lokacije za novi, na, za novi muzički spot grupe Bombaj, otkrila jedno mesto na obali Kalifornije koje se zove Bombay Beach, koje jednog dana, odnosno jednog dana planirano i projektovano da bude jedno velelepno, luksuzno odmaralište, a danas je jedno potpuno devastirano, devastiran prostor u kome žive neki čudni ljudi, nenormalno zanimljivi, nenormalno šarmantni, sa neverovatnim ljudskim pričama. To je jedan veliki, veliki festivalski hit. Takođe sigurno The Black Power Mixtape 1965. do 1970. To je takođe jedan veliki, veliki hit koji tretira pitanje a, e, nacionalnog crnačkog pokreta iz 60. i 70. godina u, u Americi. O, to je zapravo film sastavljen od arhivskog materijala koji su a, e, novinari i snimatelji i švedske televizije snimali u Americi u tom periodu, tako da publika koja zna nešto o tome i koja zna za Angelu Davis ili zna za Stocklea Carmichaela, a, može da dođe da se, da se, da se da, da vidi ovaj jedan fantastičan film koji izgleda a, ja bih rekao i oni koji ne znaju koji ne znaju bi trebali da se upoznaju sa tim film koji vizualno izgleda apsolutno savršeno i taj materijal koji je proban iz tog arhivskog materijala izgleda zaista spektakularno Ja sam samo nabrao sad dva filma, sad ne znam da li to kao PR da nastavim dalje. Ovaj. Damo i kao PR. <laughs> ovaj, ono što je meni zapravo najvažnije, a verujem i mnogim ljudima, a negde na kraju to slobodna zona i jeste. E, festival otvara jedan specifičan film jednog specifičnog autora. Jeste. Pa, a, objektivno govoreći, Džafar Panahi je jedan od najznačajnijih savremenih reditelja Eh, svi njegovi prethodni filmovi kao što su Beli balon, eh, Offside, Krug, Krvavo zlato su poznati široj publici, to su ne samo što su filmovi koji su dobijali nagrade, to su pre svega angažovani filmovi koji su jako kritički nastrojeni prema islamskom fundamentalizmu koji postoji u, u Iranu i sve ono što ga, što ga čini. On je čovek zbog borbe za slobodu javne reči pre 20, pre 20 dana praktično mu je potvrđena presuda od 6 godina zatvora i 20 godina zabrane režiranja i nastupanja u javnosti. Ono što je stvarno kuriozitet koji je vezan za ovaj film, to je da je on iz Irana prošvercovan u parčetu kolača na USB snipu. Da ne Džafar, nego film. Da, naravno, na to i mislimo. I bilo bi super da je Džafar mogao da se spakuje ovaj, u to. Pokušali su to, zato što zvali su ga da bude ovaj, član žirija, ali nije im to pošlo za rukom. To je stvarno zanimljiv film zato što to, u filmskom smislu to je jedan minimalistički sveden, sveden jezik, gotovo bez ikakvog rediteljskog postupka, međutim mi možemo da vidimo njega koji je tako zatočen u svom stanu sa svojim prijateljem, e, praktično priča i razgovara o onome što ga muči, kako se situaciji nalazi i da zamišlja film koji bi trebao da, da snimi. Jedna onako absurdna situacija. Ovim filmom zaista bi negde želi da odamo jedno poštovanje prema jednom velikom filmskom stvaraocu koji zaslužuje to poštovanje i zaslužuje da jedan festival kao što je naš angažovanog dokumentarnog igranog filma bude otvoren sa ovakvim filmom sad si rekao jednu stvar ovaj, za koju bi želeo još dodatno da te pitam. Rekao si angažovani dokumentarni, a da, spomenuo si igrani film, da. izvini, molim te. <laughs> Moja greška. Ovaj, Slobodna zona se po tome i razlikuje od ostalih festivala jer nije isključivo niti dokumentarni, nije isključivo niti igrani film, ali prati e, liniju po kojoj sam festival i dobio ime Slobodna zona. Da srećna okolnost za, za ovaj festival je uslovno rečeno što se možda ceo, cela umjetnost savremena u različitim nekakvim segmentima okrenula ka angažovanosti. Tako da sad, e, kad pogledaš, na primjer, najznačajnije festivale u, u svetu, e, ti ćeš vidjeti da su gotovo, da je gotovo većina filmova angažovana. Znači sad, u Kanu recimo ili u Veneciji, koji su važili u odnosu na Berlin da su manje angažovani ili da nisu angažovani, a Berlin je poznat kao festival koji godinama gradio ono kao jedan epitet uh, baš angažovanog festivala. Danas je gotovo u Veneciji, u Kanu ceo program sastavljen od ovakve vrste, od ovakve vrste, od ovakve vrste filmova. Za nas je to srećna okolnost i srećna okolnost je da je se dokumentarni film u svetu zadnjih 10 godina toliko razvio da je to potpuno neverovatno praktično to mogu da zahvali jednom, na jedan način po meni Hollywoodu, koji je dobar deo onoga što je klasičan Hollywood, znači storytelling, eh, klasičan način pričanja priče, eh, filmski junaci koji eh, imaju neka uporišta u realnim životnim situacijama i pričama, gotovo proterana sa, sa filmskog platna. Tu situaciju su zapravo iskoristili dokumentaristi u svetu i pronalazeći fantastične priče i fantastične teme, strukturirajući te filmove i producirajući ih na najviše mogućem nivou sa poneki sa poneko, baš baš visokim budžetima nezamislivim za naše za naše uslove postižu takav kvalitet da recimo u Evropi ili negde u Americi uopšte nije čudo ako takvi filmovi nalaze se na redovnom bioskopskom repertoaru znači oni mogu da zadovolje kriterijume bioskopske publike što nije uopšte nigde nigde, nigde lako i mi se trudimo da kao festival nismo kao nekakav uslovno rečeno hardcore festival angažovanog filma. Mi se uvek trudimo da tu budu filmovi koji dobro i koji lako komuniciraju sa, sa publikom i do sada smo uspevali u tome da napravimo nekakvu dobru komunikaciju, publika je do sada to prepoznavala, pogotovo što naša niša festivalska je uslovno rečeno specifična i mnogo je teže, najiskrenije, to ti moram iskreno reći, naći filmove za, za naš festival nego recimo za autorski ili, ili, ili za fest, gde praktično ti ono što je najbolje u toku godine možeš da, da, da, da staviš na program svog, svog festivala. Da, da, u, u potpunosti razumem i, i zašto, između ostalog, ali imam nekako osjećaj da smo opet mojom krivicom preskočili nekoliko Reci. stepenica pa smo otišli ovaj, na, na razgovor o suštini jeli, filmova i svega a, a za početak mi je zapravo bila ideja da malo predstavimo ovogodišnji festival Slobodna zona pričali smo dakle o onome uh, šta, bi, šta ti preporučuješ zapravo ljudima. E sad, ajde malo konkretnije, dakle, festival traje od do, kojim salama, to je Kulturni centar Beograd, Dom omladine. Da, po prvi put ove godine Dom omladine, sedmi put tradicionalno u Vrani Kulturnog centra Beograda. Festival otvaramo četvrtog uveče, 19 sati sa filmom Džafara Panahija, ovo nije film. Festival traje do 9. novembra publika će imati priliku da pogleda 40 filmova na, na programu. To je kombinacija igranih i dokumentarnih filmova. Uslovno rečeno, znači vrlo uslovno rečeno, možemo da kažemo da bi oni mogli da se grupišu u nekakve tri tematske celine, da jedna celina ove godine festival je napravio saradnju sa najvećim festivalom dokumentarnog filma iz Švedske, koji se zove Tempo iz Štokholma i e, publika u Brdu će imati priliku da vidi njihovih e, četiri celovečernja i četiri kratkometražna dokumentarna angažovana filma. Srećna okolnost je da je Švedska danas kao zemlja verovatno najznačajnija i najbolja zemlja, odnosno ima najbolju produkciju dokumentarnih filmova u, u svetu. Čak i film koji nije deo ovog programa, pomenuti Black Power mixtape, dolazi iz, iz Švedske. Druga linija je vezana za žene autore, odnosno žene autorke, da budem ovaj, politički korektan. Ovaj, I to, recimo pomenuti film Bombay Beach režirala žena i to je jedna linija u kojoj se mi trudimo da ili prezentujemo žene autore filmova ili e, ili da prikažemo neke teme gde se, gde, gde se tretira pitanje uh, položaja žena u savremenom, savremenom društvu. Uh, treća celina je uslovno rečeno uh, prezentacija filmova diplomaca Nacionalne filmske škole iz Londona. To je verovatno bez preterivanja najbolja filmska škola na, na svetu. Uh, diplomac ove škole je Srđan Keča, to je prethodni selektor uh, festivala, naš prijatelj, i njegov film Pismo ocu će biti prikazan kod nas na, na festivalu, premijerno u Srbiji. On će imati svetsku premijeru na ITFI u Amsterdamu odmah posle slobodne, slobodne zone i ja verujem da će taj film izgledati veliko interesovanje publike jer je zaista odličan i e, ono što je novina to je da su mi ti zna, ne znam koliko publika zna mi e, u Slobodnoj zoni imamo projekat koji se zove Slobodna zona junior koji je namenjen srednjoškolcima i e, sa prethodnog kampa angažovanog dokumentarnog filma smo formirali jedan juniorski selektorski tim tročlani njihova imena su E, Marijana Petrović, Milica Drakulić i Nikola Budanović. Oni su ove godine izabrali pet filmova za beogradsku filmov, za beogradsku publiku i mislim da su napravili zaista sjajan izbor. Odabrali su filmove kao što su Crvena kapela, koji tretira jedna buleska i parodija koja je snimljena u Severnoj Koreji. Ja verujem dosta publike čulo za, za taj film. Onda su odabrali... E, što, je, što je vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo. snimiti pogotovo nešto, jeste. ne samo film, bilo šta u Severnoj Koreji, pa jeste. se ne ulazi tamo tako lako. Pa oni su ušli u kao nekakvi insajderi ovaj, tamo, kao nekakva razmena i potom pravi su potpuni show do, do od, od Moram da te, pitam, sa kim Severna Koreja ima takvu razmenu da možda <laughs> se izvrši. Pa sa nordijskim zemljama. Mm -hmm. Sa šveđanima, sa ovaj, norvežanima, sa dancima ovaj, ovaj, ovaj deo ekipa, odnosno autor i, i, junaci filma, oni dolaze iz tih nordijskih zemalja i pretpostavljeno da su našli nekakav način da, da, uđu, da uđu tamo. Uh, oni su to odabrali, odabrali su film Oprošte krvi, to je film koji isto se premjerno prikazuje u filmu u Srbiji i tretira pitanju krvne osvete u, u Albaniji na jedan, na jedan nov način. To su nekakve, to su nekakve novine i novina je da slobodna zona sad kad ima uslovno rečeno dva uh, stabilna partnera kao što su Dvorana kulturnog centra i Doma omladine, razvija polako po prvi put prateće programe. Da, vidio sam da ima pratićih programa, o tome da. ćemo pričati malo poslije, ali sad se me živo zainteresovao. Kakav je to nov način krvne osvete u Albaniji? A, pa nije nov ja sam rekao tretiranje pitanja krvne osvete i u to da, nov način je u smislu da mi imamo jednog glavnog junaka koji se buni protiv toga i koja pokušava da izađe iz tog zatvorenog kruga i, i lanca po cenu da sam plati veliku žrtvu za, za, za to. Da, Mi znamo okolnosti da... Da, i ne postoji drugi način da se izađe iz, iz, iz tog jednog začaranog, začaranog kruga i ja mislim da je ovaj film specifičan u tome što prvi put e, mi možemo na filmu da vidimo da neko tretira pitanje pobune lične, jednog mladog junaka u okviru jedne takve baš tvrde patrijahalne zajednice koja već decenijama i vekovima funkcioniše sa već vrlo, vrlo utvrđenim krutim i čvrstim pravilima. Okay. Ono što je zanimljivo za taj film, samo i to da kažem, što se možda nekima neće svidjeti, ali ja mislim da je to doprinilo kvalitetu filma, to je što je reditelj Amerikanac. On je Joshua Marston, i to je negde uh, dalo kvalitet filmu po meni da se malo objektivnije cela ta stvar ovaj, sagleda i ta tema koja je vrlo, vrlo specifična, a verujem da i našim gledalcima dosta dobro poznata. Odnosno, da, da, sigurno, sigurno je vrlo bliska. O, ovaj. sigurno je vrlo bliska. Pogotovo dole tim južnim kraju, od Crne Gore pa na gore, Tačno. pa na severnije. Jeste. <laughs> Od Crne Gore pa na gore. Da, da. da. Na Ovaj, tako je. E, ništa, ajde napravit ćemo prvu pauzicu, ali prethodno, pre nego što napravimo pauzu, e, ja sam zamolio e, Rajka e, e, e, da, ne da mogu kažem, izabere muzičku želju ali ovaj, prosto pokušali smo nekako i muzički da pokrijemo ono što se dešava u Slobodnoj zoni. Početak je bio sa Beirutom i Bob Dylanom, a sad ćemo nastaviti sa Harbila Fonteom, ali zašto? A, pa zato što na programu imamo film a, koji, u kome Harry Belafonte glavni junak, ne kao glumac, nego kao, kao, kao borac za, za borac protiv nepravde u svetu po različitim pitanjima. Uh, ovaj film se zove Pevaj svoju pesmu. Rediteljka filma Suzana Rošto će nam biti i gost festivala, tako da ovo je jedan baš pravi film za, za publiku. Uh, u Berlinu je izazvao standing ovation i mislim da će isto tako delovati na, na, na beogradsku publiku i eto, malo, malo mešamo ovaj muzički svašta, ali ajde, ako pratimo program, onda ćemo morati da podnesemo jednu žrtvu. Naravno. E sad, Harry Belafonte, takav opisan u filmu, nisam baš siguran koliko ga opisuje ova sledeća pesma koju ćemo pustiti, a to je zapravo njegov najveći hit koji, ja mislim, ja jedini znam, a verujem i većina ljudi, o, ali ajde za banane republike u kojima živimo ide Banana Boat. Apsolutno. Come and me want go home. De, me said, de, me said, de, me said, de, me said, de, me de. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Stock banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman and tally me banana. Daylight come and we won't go home. We say, come, Mr. Tallyman and tally me banana. Daylight come and live six and seven and eight and bunch. Daylight come and we won't go home. Me say six and seven and eight and bunch. Daylight come and we won't go home. Day, me say day. Oh. Daylight come and we won't Mizette, Mizette, Mizette, Mizette. A beautiful bunch, a ripe banana. Here I come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go lives six and seven and eight and bunch. Daylight come and me one go. home. Me says six and seven and eight and bunch. Daylight come and me one go home. That is a day. Oh, daylight come and mizede mizede mizede mizede Come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Daylight come and we won't go. Me say, come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Daylight come and we won't go. Day-o, day-o. He light come and me one go oh, home. Oh. Hey, me said them, me said Daylight come and me one go oh, home. Dobro. ovaj, <laughs> Rajko mi uzeo reč iz usta interpretator, jedan od interpretatora ove pesme je svoje vremeno pevao D.O. E što bi mogao biti omaž autor ove emisije, ali u svakom slučaju to nije. <laughs> E, ok, pozvršali smo Harry Belafontea Banana Boat za Banana Republika vidit ćemo šta ćemo pustiti dalje. Nemam pojma, možda se ponovo vratimo na Bob Dilana i na, i na Beiruta. Uh, to je manje važno, bitno je zapravo da nastavimo ovaj razgovor. U određenom trenutku ili u onom prvom delu razgovorom malo smo uh, otišli uh, možda daleko od onog kako bi ja želeo, ali u svakom slučaju negde gde bi želeo dalje da nastavimo priču, a to je značaj e, angažovanih filmova, bili oni dokumentarni, bili oni e, igrani ili bili čak animirani, ne znam, ajde sad kad smo već kod, kod, kod Irana, o, da li si imao prilike da pogledaš Green Wave ili ti Zeleni talas? Nažalost ne. Znaš o čemu se radi? Znam o čemu se radi. Kombinacija dokumentarnog i animiranog filma. Da li si imao prilike da vidiš animirani film tog tipa? Apsolutno. Koji bi eventualno zadovoljio kriterijume slobodne zone. Apsolutno. Pa imamo jedan film ove godine uh, na programu, to je kratki švedski film koji se zove Lies. Mm -hmm. To je Jonasa Odela. Jonas Odel je verovatno jedan od najboljih, ako ne i najboljih animatora e, na svetu. E, ono što je zanimljivo za njega i za celu jednu švedsku liniju dok, animatora dokumentarista to je da oni na osnovu dokumentarnog materijala odnosno na dokumentarnom inter, na materijalu intervenišu i prave animacije. I ona je jedan od začetnika te škole, a e, posle toga su se pojavila isto tako dva velika autora kao što su David Aronović i Hanna Helborn i mi smo u prethodnim nekim e, situacijama na festivalu prikazivali njihove, njihove filmove ili uzimali takve filmove u program za srednje škole koje radimo za Slobodna zona junior. Persepolis isto tako prikazan e, pre nekoliko godina na Slobodnoj zoni na, na otvarnju, tako da nam ta vrsta filmova ni malo nije, nije strana da, da pače ali šta je bilo tvoje pitanje? <laughs> Ništa, samo sam se... To je bio ovaj- nekakav komentar na da, da, Green Day i na to. Da da. da, da, ima puno toga. Zapravo, ja mislim, ovi nordici gore, oni su prvi krenuli to da rade, najhrabrije, i rade fan fenomenalno. I recimo Jonas Odel, njegov CV kad, kad pročitate, to je ono baš jedan taj, taj cilj me stalno de, ono, ono deprimira kad vidim šta je taj čovjek ovaj, uradio i pogotovo što sam gledao sve te, sve te animirane filmove, to je apsolutno sjajno ono, kogod ono je zainteresovan ili voli takvu vrstu filmova da mu se to čini interesantno nek ode na Google, nek ukuca Jonas Odel i na YouTube verovatno će naći njegove filmove kao što je Lies, kao što je Never Like the um, First Time, to su sve fenomenalni filmovi koji su pravljeni neki pre možda čak desetak i više godina, ali ta animacija i dan danas kada pogledate ono ne izgleda staromodno ili kao nešto što ga je pregazilo duh vremena, nego i dalje onako moćno, jako i savremeno, potpuno nevjerovatno. Koliko ti je blisko to animaciji uh, iz gospodara prstenova? Ni malo. Ni malo. Znaš na što, na što mislim, dakle ne onaj klasičnoj, mm -hmm. nego one slike konjanika i to je to je meni neka animacija zapravo na snimke koje su realni. Da, da, pa meni ni malo. U, u tom smislu što se radi, da je popun drugačiji karakter zapravo ali animacije. I u tom smislu ne mogu da nađem nikakvu dodirnu tačku osim tako neke formalne sličnosti koja bi mogla da uputi kao na isti postupak koji se koristi u dve različite, dve različite stvari. Mislim da ovi filmovi kojima sam, kojima, koje sam pominjao ili recimo filmovi ovog dvojca Aronović Helborn uh, Slaves uh, uh, Robovi Slaves i drugi se zove Hidden su neverovatni filmovi koji su snimljeni, to su uh, isto tako dokumentarni materijal koji je, koji je animiran impresivno delo, zaista. Evo, svima preporučujem, neka pogledaj malo na internetu, da potraže ove autore, vidjet će da se radi jednoj specifičnoj školi koja, verovatno u toj vrsti filma, ono, dominira u okviru svetske produkcije. Uh, šta sam pričali smo u tom prvom delu ovaj, malo o dokumentarnom filmovi o angažovanosti zapravo autora u, u filmovima, pa smo malo razgovarali sad u pauzi o tome kako je u određenim krajevima, a negde na kraju krajeva čak sada mogu da kažem slobodno i u čitavom svetu, ne samo na određenim krajevima, jer prosto stvari koje se dešavaju ovih posljednjih meseci, godinu, dve, a, nekako se čine živo interesantnije možda na samim vestima nego na dokumentarcu ili na nekom filmu. Postoji li uopšte tu eventualno neka linija gde bi mogli da kažemo da ima određena trke između realnog života i filma i koliko zapravo film e, prati ono koliko je moguće pratiti ova silna dešavanja koje se dešavaju u poslednje vreme? Pa, um, ako bi se film trudio da prati određene događaje, on sigurno bio u početku odmah bio osuđen na, na poraz. Sreća je za ovaj svet dokumentarizma da su te stvari koje se dešavaju u realnom životu zapravo samo povod da neko krene da istražuje određenu temu i ono što je recimo najbolje u nekim u nekim dokumentarnim filmovima i najvažnije to je da mi možemo da vidimo nekakav autorov odnos naspram te teme koju, koju obrađuje. Recimo, mi na programu uh, imamo ovaj pomenuti film koji se zove Bombay Beach koji je, ili recimo, međutim, pošto smo pričali o tom filmu, ajde da nazvamo neki, ovaj, neki mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, recimo Ružičasta banda To je film o grupi žena iz Indije koje su se samo organizovale zato što se muškarci iz njihovog rada godinama vršili nasilje na, svakakva nasilje nad njima. Oni su danas okupljeni oko jedne ženskog lidera koji vodi zapravo i koji je osnovao ružičastu bandu, tako se zovu Pink Saris na, na indijskom, indijskom jeziku. Međutim, ono što je zanimljivo, taj film je radila Kim Longinoto, koja je verovatno najveći živa rediteljka na, na zemlji. I mi možemo da vidimo bez obzira na tu kao jednu fantastičnu priču, znači nasilje nad ženama u Indiji, beskrajno vizuelno bogato, sa, velikom, sa velikim dramskim potencijalom, sa velikom emotivnim nabojem. Mi možemo da vidimo kako jedan autor tu jednu priču strukturira, organizuje i kakav ima stav prema, prema tome. Koliko empatije ima, na primjer, prema, prema tim junacima i koliko u takvoj jednoj strukturi on njih negde podiže iznad, iznad života. Oni kao junaci dokumentarnog filma gotovo da izlaze iz kao nekakvih realnih okvira i dotiču nekakve mitske ovaj, dobijaju neke mitske karakteristike i obrise, to je ono što film može da da jednom junaku iz života. To je ono što život ne može da mu da mu da mu da. I on bez obzira da li je u tom filmu pobednik ili je gubitnik, ipak ima tu jednu mitsku auru, pošto je uglavnom sam u nekakvoj borbi protiv ili nepravde u društvu ili protiv nasilja, nečega što je nekakav ono plot i osnova svih mitskih, mitskih, mitskih priča. Mm -hmm. Ok, e, koliko u tom smislu zapravo e, film može da utiče na, na javnost? Govorim i pitam te sa razlogom, pre svega jer uh, jučer je bila premijera u Sava centru filma Parada, koji bi možda u nekim drugačijim okolnostima mogao i da bude deo slobodne zone. Uh, <laughs> slatko se, slatko se nasmejao. Nećemo da ulazimo sada... smisao za humor. <laughs> nećemo da ulazimo sada u, u, u sve detalje, ali me interesuje prosto e, zbog jedne stvari. Jučer je, dakle, na toj premijeri bilo možda neki 5-6 hiljada, ne znam koliko već može da stane u Sava centar. E, naravno, svi su toplo pozdravili film kao ideju naravno opet podržavam međutim e, od tih 5-6 hiljada ljudi ja nisam siguran da li ih je 10-15 zapravo e, na bilo koji način podržalo onu istinsku paradu, dakle ono o čemu se u tom filmu zapravo radi. Pa ja mislim samo da, se, da, da, je, jedin, da je zapravo odgovor samo u tome u dobrom provodu. Podržati gej paradu ili biti deo one povorke koja šeta gradom zapravo ne garantuje bog zna kakav ovaj provod dok uh, odlazak u toplu bioskovsku salu sala centra crveni tepih, e, puno zvezda na jednom mestu, nisam gledao film, verovatno pun nekih ono duhovitih stvari ili takozvanih fora koje će verovatno da uđu u slang vrlo, vrlo, vrlo brzo su nešto što publiku ono zadovoljava nekakav njen konformističku ne zadovoljava zapravo neku njenu konformističku potrebu ja verujem da kad ne znam baš je dobro pitanje u smislu da koliko će i takav film uspeti negde da, da senzibilira malo jedan deo javnosti. Ja verujem da će taj film biti izuzetno gledan. I verujem da će izazvati veliku pažnju čak i ovih a, do zuba naoružanih ili ovaj protivnika ili ljudi koji koji se ne slažu sa sa održavanjem parade čisto da vide o čemu se tu radi ili možda kako neki deo onoga što, zajednice koju oni čine kako je prikazan u tom, u tom filmu. Verujem da će sigurno privući veliku gledalost. Da li će podići, ne znam, vidi ono što znam sigurno. Film ne može da utiče na javnost. Kad kažeš javnost, uvijek mislimo na neku množinu, na neku masu, na, na ne znam ja šta. Ali sigurno uh, film, ako je dobar, uvek može da utiče na pojedinca. I zapravo je negde bi bilo super sa nekim filmovima, da, ovaj, da naprave neku malu kritičnu masu koja je u stanju da na svojim mikro, u nekom svom mikrom planu, na nekom svom svakodnevnom životu da bude spreman da se upusti u nekakvu borbu za svoje bolje sutra u bilo kom segmentu svog, svog, svog života. Ono, sabiranje takvih nekakvih ovaj, malih promena na individualnom planu, ja mislim da može da dovede do nečega, do nečega velikog. Inače, očekivati da film napravi kao nekakvu veliku nekakav javni pokret ili tako nešto jako je jako je teško, pogotovo u savremenom, u savremenom svetu. Da, pa dobro, to nije samo sa filmom. To je uopšte, pa da. To je uopšte u svakom vidu umetnosti. Pa da. Pismeno i usmeno i muzičko i audio, ali ne znam nija kako već šta. A ono što je ipak ovaj, ne umanjuje zapravo značaj festivala kao što je slobodna zona, je činjenica da bar koliko sam ja uspio da primetim od onog prvog festivala pa sve do ovog posljednjeg gotovo se za svaki film traži karta više. E, postoje tu i određene projekcije jeli, koje su koje se naknadno ponovo prikazuju, Jeste. postoji glasanje. Da. E sad, zapravo moj najveći problem, a verujem i većine ljudi je kada dođu do ovakvog festivala tih 5-6 dana, <laughs> to bi trebalo uzeti jedan mini odmor zapravo, mozak na off, u tom smislu radnih i bilo kakvih drugih obaveza i pogledati to, kako se mogu pogledati film, filmovi naknadno. Postoje određene projekcije po gradovima širom Srbije, to da. emituje se, koliko znam i na da. B92 dvojici u nekim terminima. Da, pa e, već ove godine smo zapravo peti put organizovali turneju po manjim gradovima u Srbiji i stvarno smo jako ponosni na taj, taj naš uslovničan još jedan projekat e, zato što smo jedini festival koji se trudi da filmove koji se prikazuju u Beogradu prezentuje i publici koja nije u situaciji da ga vidi tokom trajanja festivala za tih šest, šest dana i feedback publike iz manjih gradova u Srbiji je zaista fantastičan. E sad, da ne otvaramo sad temu kakvo je stajanje bioskopa u, u Srbiji gde prikazujemo te filmove, Možemo kako to, da, kako to sve izgleda, to je stvarno možda jedna tema za dokumentarni, jedan road movie specifičan, ali ovaj, to je jedna stvar, druga stvar je da mi isto tako već četvrtu godinu pred festival kao neko televizijsko zagrevanje. Jednom nedeljno prikazujemo najbolje filmove izabrane po glasovima publike e, u televizijskom terminu do sad četiri puta na, odnosno tri puta na televiziji B92 jednom na drugom programu RTS-a e, za dobar termin se sve teže i teže izboriti, pošto su oni svi naravno nalaze pod velikim komercijalnim pritiskom. Publika je ove godine mogla da posmatra ove naše filmove od 0045 u nedelju uveče, tako da ne znam ko je to sve, sve zakačio, ali mi ne odustajemo, tako da ćemo verovatno i sledećih godina se truditi i ovaj, ono, festival je okrenut jako publici i mi kao nagrade mi nemamo žiri, mi imamo dve nagrade. Jedna je nagrada publike, dakle publika glasa za najbolje filmove festivala i tih četiri ili pet filmova koji se, na, koji se nađu kao prvi na rang listi toj, mi kupujemo televizijska prava za prikazivanje tih, tih filmova i onda ih prikazujemo u oktobru mesecu pred, pred festival. A što se tiče, uh, imamo drugu nagradu koja je nagrada za publiku. Pre dve godine smo uveli da a, želeći da podstaknemo mlade ljude da se bave filmskom kritikom da napišu nekakvu kratku recenziju bilo kog filma ili više filmova koji su pogledali na filmskom festivalu Slobodna, Slobodna zona i u, i u, prethodne, u prethodne dve sesije smo imali više od 40 radova koje su nam, koje su nam stigli. Prve godine pobednica bila uh, Dina Todorović, a prošle godine je bio Milan Zaviša iz Novog Sada koji će ove godine biti član žirija zajedno sa, sa Vesnom Perić i njih dvoje će zapravo selektirati ko, ko od ovih radova koji se šalju na, eh, na našu e-mail adresu recenzija at freezonebeograde.org eh, će dobiti laptop računar negde simbolički samo želimo malo da, da podržimo celu, celu stvar. Laptop da danas praktično može svako sebi da, da priušti, ali za nešto što je napisao neko nam se čini da je simbolički lepo da mu poklonimo kao ovaj, jednu mašinu koja može da nastavi dalje da, da radi. To mi se jako sviđa. Da li bilo eventualno nekih ideja kako bi se potakli mladi autori i sami da snimaju filmove koji bi sutradan, odnosno sledeće godine bili prikazani na slobodnoj zoni, nešto evo sad ću da uporedim konkretno sa ne znam ja, eventualno nekim muzičkim demo festivalom ili nešto tog tipa. Pa ne znam koliko znaš, mi smo prošle godine na festivalu premijerno prikazali film Nevidljive Nikole Polića. Nikola Polić je bio učesnik našeg prethodnog kampa koji smo održali i koji je bio raspisan za kandidate iz cele Srbije on je zapravo bio pobednik tog kampa i kao pobednik je, uspeli smo da nađemo način da produciramo njegov prvi film. Kad je pobedio imao je 16 godina, kad je snimio film imao je 17 godina. Uzeo je neku, jednu vrlo specifičnu temu, a to, je, to su seksualni radnici i radnice u Beogradu. I dodatna težina i u izradi ovog filma to je što njihova lica ne smeju da se vide i što njihov glas mora da bude moduliran ne sme da se prepozna ko, je, ko su te, te osobe. Napravi jedan za jednog, 17, za jednog 17-godišnjaka odličan film, a mogu ti reći i za neke ono, strožije kriterijume i standarde koje kod nas u regionu važe, vrlo jedan pristojan pristojan film. Mi smo ga prikazali prošle godine na Slobodnoj zoni. Ono što je sad zanimljivo, mi sad pripremamo regionalni kamp Znači ove godine raspisujemo, odnosno raspisali smo konkurs 1. oktobra za sve zemlje iz ex-Jugoslavije. To je nek dodirna tačka sa ovom tvojom emisijom, gde pozivamo srednjoškolce i srednjoškolke, da opet budem politički korektan, iz celog regiona Radno. da ovaj, se prijave sa temom ili idejom za film i da od 9. do 23. januara na Paliću od Subotice imaju priliku da u jednom sistemu koji su mi organizovali nauče osnovne teoretske stvari o dokumentarnom filmu i naći neke prve korake o praktičnom radu na, na dokumentarnom filmu. Ono što je specifično tog kampa, da su i predavači koje smo pozvali dolaze iz regiona. Dakle, iz Sarajeva nam dolazi Erol Zupčević kao snimatelj uspešan snimatelj dokumentarnih filmova, da nam iz uh, Makedonije dolazi Petra Seliškar, verovatno jedno od najboljih producenata dokumentarnog filma na Balkanu. Iz Brda, na primjer, će nam biti tu Mila Turalić koja će predavati upotrebu arhivskog materijala u dokumentarnom filmu i za njih je ovo odlična prilika da u susretu sa najboljim profesionalcima Pri tome ne tražimo od njih nikakvo filmsko, filmsko predznanje, apsolutno nikakvo filmsko predznanje, da nauče osnovne stvari dokumentarnom i dokumentarnom angažovanom filmu i da onda u drugom delu kampa, koji će se desiti u maju mesecu, tokom raspusta, a, e, nauče da postoji taj engleski izraz koji se zove pitching, a zapravo to znači prezentacija ovaj, svojih projekata pred komisijom koja bi eventualno mogla da podrži njihove projekte u realizaciji. Sreća naša je da Nikolin film, ovaj nevidljiv kojima sam pričao, je dobio 8000 dolara nagradu Ministarstva za rad i socijalna pitanja kao najbolji u kategoriji e, dokumentarnog filma protiv rodnog i seksualnog zasnovanog nasilja i mi ćemo sva ta sredstva uložiti u produkciju tri filma. Dakle, ono troje srednjoškolaca koje bude pobedilo sa svojim temama i Slovenije recimo sa Kosova ili iz Bosne, Srbije, Hrvatske kako god, će raditi svoje filmove, kratke, prve u tim svojim zemljama, u mestima odakle dolaze njihove teme, odakle njihovi junaci i imaće premijeru sledeće godine na Slobodnoj, Slobodnoj zoni. Moram priznam da mi se jako sviđa i nama isto. Imamo, baš nam se, to je projekat koji mi najviše volimo zapravo. Slobodna zona je najvidljivija za, za javnost. Mi po treći put organizujemo ovaj, ovaj kamp. Ono što mene interesuje, iskreno da ti kažem u ovom trenutku, za našu generaciju, mi, nama je jasno da je to jedan kulturni, kulturni prostor. Međutim, za ove generacije koje su rođene 90. godina, mene interesuje kako to sad izgleda kad se nađu svi zajedno na jednom, na jednom mestu jer ti u principu ne znaš da će ti se prijaviti baš ono svi urbani tipovi koji slušaju istu vrstu muzike, vole slične filmove ili se oblače na jedan sličan način ili će ti doći onako skroz ono, znaš, sa nekom jakom intuicijom ili jakim talentom za dokumentarni film sa neki, iz nekih različitih kultura zapravo nas interesuje da li je uopšte i na kom stepenu moguć interkulturalni dijalog među mladima iz zemalja bivše Jugoslavije. Ja mogu da ti kažem da jeste. O... Ja znam da jeste. <laughs> o, e sad, u kojoj meri, to je već drugo pitanje. O, u svakom slučaju, verujem da je internet kao sredstvo komunikacije zapravo ogromna prednost, Jeste. razliku od nekih prethodnih generacija i u tom smislu sam siguran da, da, da, yep. Da pomaže i, o, ali šta sam htio još da ti pitam kad već pričamo je li o toj kao sad nekoj nazovimo regionalnoj saradnji koliko god ta regija je li region zapravo meni ono zvuči poprilično rogobatno e, da li postoje neki e, neka vrsta saradnje sa festivalima u tom regionu koliko znam, trebalo bi sada u novembru isto u Sarajevu da bude festival koji se zove Pravo ljudski. Jeste. E, to su naši prijatelji. Kumjana Novakova koja vodi taj festival je naravno naš drag, drag prijatelj. Svi smo mi članovi Balkanske dokumentarne distributivne mreže. Kad kažem svi, krenut ću od ozdo. Uh, iz Makedonije festival Makedox iz Skoplja, Fest iz Prizrena, Uh, iz Beograda Slobodna zona, iz Sarajeva Pravo ljudski, i Zagreba ne festival, ali uh, nevladina organizacija koja se bavi video aktivizmom i distribucijom dokumentarnog filma i ima prvi, ima prvi bioskop na Balkanu koji pušta samo dokumentarne filmove, dok u kinu u Zagrebu, Restart, koji vodi Oliver Sertić. Uh, mi smo se svi našli pravo kažem, nas je muka naterala, ono, sa jedne strane, pored nekog drugarstva i uh, E, svih ostalih stvari da se udružimo e, zato što pomažući jedni drugima na različitim nivoima nekako ovu muku koja nas deli na, istišće na različiti način uglavnom je to neka ono problemi sa materijalnim pitanjima na ovaj na, ili onaj način smo tu da se podržavamo većina ovih festivala e, recimo ima radionice i Veton odnosno DokuFest je ove godine krenuo sa Human Rights Factory, e, gde su prikupili mlade ljude, raspisali su konkurs isto za regionalni, za mlade dokumentariste sa, sa Balkana. Ovo dečko pomenuti Nikola Polić se prijavio sa svojim prethodnim filmom i on je deo celog tog jedne, jednog, jedne sesije, jednog, jednog ciklusa. Oni rade taj projekat u partnerstvu sa pravom ljudski iz, iz, iz Sarajeva. Svi mi posećujemo naravno međusobno ovaj, festivale. Pripadamo toj nekoj generaciji koja je vrlo slična deli slične estetske i životne, životne vrednosti i, i negde smo, znaš ono, to su usličeno to neko, to će zlužno da zvuči, ali ipak postoji neko duhovno bratstvo između, između, između nas, nas stvarno pre svega vezuje ljubav prema, prema, prema, prema, prema filmovima i vrlo se lako razumemo oko, oko toga i ta regionalna priča je nama isto vrlo, vrlo, vrlo važna jer mi smo svi odrasli u tom jugoslovenskom kulturnom kulturnom prostoru i Na primjer, zanimljivo, ove godine sam bio u Prizrenu i trudio sam se da budem vrlo pažljiv prema... Mislim da šta reći, trudio sam se da budem neupadljiv. Ne, trudio sam se da budem vrlo pažljiv, tamo je nemoguće biti neupadljiv, jer ovaj, trudio se da budem ovaj, pažljiv, pa sam svakome, ono, kad god sednem negdje restoran ili kafić ili kad se obraćam nekome, krenem na engleskom da pričam, međutim on me vrlo brzo na čistom srpskom ovaj, kažu, ma brate, opusti se, ajde priče, ono, normalno i to. Tako da, to je zanimljivo. Znači, cela ta generacija, recimo na Kosovu, sad gotovo pričamo o ovoj situaciji ka, kad su međudržavni odnosi zauštreni do, do maksimuma, negde možemo da vidimo koliko uslovno rečeno između nas, običnih ljudi, postoji jedna dobra komunikacija, mi koji nismo opterećeni svim stereotipima i predrasudama jedni od drugima, koji nam se serviraju i koji se onako vrlo, vrlo, vrlo, vrlo pumpaju, vrlo lako nađemo zajednički jezik. Da, slažem se. Konkretno i mi smo u ovoj emisiji razgovarali o, ovaj, sa, sa određenim autorima sa Kosova, konkretno reč je o Jetanu Neziraju, mm -hmm. Znači dranskim piscem, koji je i sa nekoliko svojih predstava i bio već u Beogradu Jasne. i tako to. O, ovaj, slažem se s tobom u potpunosti sa tim, postoje brojni problemi drugi koji mi uspemo nekako, ajde da prevaziđemo, tipa prelaska granica i ne znam nija čega, čega sve skakanja preko barikada, ali u svakom slučaju o, svaki pokušaj zdravorazumske saradnje po bilo kom osnovu, bilo to po nekoj nostalgiji ili eventualno zagledanje u budućnosti, ali prosto živimo ovde na ovom teritoriju, hteli mi to ili ne, treba pozdraviti u tom smislu svaka čast. E, ne znam šta bi još mogli da kažemo. E, odlutali smo mi od slobodne zone, ali zapravo suština je... To, to je suština. To je suština. Suština je ista da. i, samih, i samih filmova. E, Rajko da pozovemo publiku Naravno. i da sad brzo onako kao PR pomenem još 7 filmova na koje moraju da, da dođu rekao u 30 si, sekundi. Rekao si nekoliko, ajde slobodno izdvoji još. Ja mislim da će publiku jako interesovati film Zaustavljen na putu Andreasa Drezena, film koji je pobedio u Kanu u selekciji Izvjestan pogled. Andra, filmove Andreasa Drezana mi smo već prikazivali kod nas na, na festivalu. On je pobednik ovogodišnjeg Paličkog filmskog festivala. Siguran sam da će veliku pažnju Nastavi, nastavi. E, sigurno sam da će veliku pažnju takođe e, prih, ima jedan film koji nije toliko poznat koji se zove Naš rajski vrt jedna urnebesna komedija o domaćinima i strancima, takozvanim dođošima u Švajcarskoj. To je jedan onako pravi melting pot različitih nacija koje u jednom a, prostoru zajedno zajedno žive i verujem da će to biti veliki veliki festivalski festivalski hit a, takođe obavezno film Deponija Wasteland Lucy Walker to je jedan fantastičan film koji je snimljen na najvećoj deponiji na svetu u Rio de Janeiro Uh, Vic Munoz, jedan od najznačajnijih svetskih fotografa, je pokrenuo jedan zanimljiv projekat gde je zapravo na početku projekta želeo da fotografiše samo sve te ljude, ali onda upoznajući ih i kakvi su njihove životne priče i kakvi su oni, pokušava da ih integriše i da zajedno sa njima napravi jednu seriju novih umetničkih radova. Ja neću otkriti kakvih, da bi publika to mogla da, da otkrije. Film je stvarno fenomenalan i on pripada ovoj grupi velikih festivalskih hitova iz prethodne, iz prethodne, iz prethodne godine i e, pretpostavljam da će za publiku e, veliko interesovanje e, veliko interesovanje uzeti film Zidovi Gustava Toreta iz, iz, iz Argentine to je jedan specifičan ljubavni trougao ili jedna melodrama između dvoje mladih ljudi koji žive u istom kvartu svaki dan se mimo ilaze, ali nikako da se ovaj susrenu, iako nam se čini da su onako baš jedno za drugo i da su ono prave srodne duše. Ona treća koja im smeta je zapravo grad. Jedan fantastičan film, vizualno bogat, mislim da će biti veliki festivalski hit i da će da se publika bit, publika biti oduševljena i da neće biti uopšte razočarana dalje mojih filmova. još jedna stvar o kojoj nismo pričali, jedan da. deo pratećeg programa da. koji je poprilično aktuelan, da. vezan je za Facebook revolucija, zapravo program se sam zove The Social Network. O čemu se zapravo radi? E, za, um, Večeras je zapravo premijera ovog filma. To je film The Real Social Network, a, koji tretira pitanje e, ove studentske pobune koja je bila u Londonu u prvoj polovini godine i nas znamo da ta pobuna pripada čitavoj ovoj seriji pobuna koja se dešavala i koja je bila organizovana preko Facebooka i novih, i novih medija. Ono što je zanimljivo i što će nam autori iz Collective Kitchen Sink iz Londona prezentirati, a ja mislim da je jako važno za mlade ljude iz Beograda. To je taj princip crowd, crowdfunding produkcije. Znači, dakle, ovaj film je produciran sredstvima građana. Znači, oni su pronašli načine kako da od običnih građana prikupe sredstva za produkciju ovog filma. To ja mislim nešto što je jako specifično, to je jedna nova aktivistička priča i mislim da za mlade dokumentariste koji kukaju i žale se na tome kako su svi fondovi unapred zatvoreni klanovski postoji i na ovaj način zradi, postoji fond u sobstvenoj zgradi, u sobstvenom komšiluku, u sobstvenom gradu, u sobstvenoj regiji koji može da isfinansira njihov, njihov film. Tako da pozivam ovo, ovom prilikom sve mlade autore koji slušaju ovu emisiju da dođu, da pogledaju kako je ovaj film izgleda, kako izgleda film koji je finansiran na taj, na taj način i što je zanimljivo, taj film su radili više više autora i jedan od njih je Srđan, Srđan Keča i meni je na primjer to nešto što je jako jako interesantno i što bi što jedva čekam da da čujem ili ne mogu da zamislim koje sve modele koriste da bi animirali javnost da nekakva sredstva uloži u njihov u njihov film. Ok. Rajko, hvala ti puno na hvala gostovanju u Kupeku, nama, tako je. <laughs> Pa nama, mislim, Novom Radio Beogradu. Ovaj, mi se vidimo na, na, na Slobodnoj zoni, a nadam se da će i ljudi koji slušaju ovo danas ili narednih dana na odloženo, što bi se reklo, Super. na kredit. Super. Ovaj, isto tako doći, ako ne biće će nekih drugih prilika, a na kraju krajeva Google i Torrent majka možda jednog dana i nešto izbace i na internet, pa i oni koji ne rađu. Ne, to je da sigurno, ali nešto. i ti znaš i verovatno ja znam i mnogo ljudi zna da doživljaj u bioskopskoj sali ne može da se da se, da se, da se poredi ni sa čim, pogotovo ako je reč o dobrim, dobrim filmovima, neka prema svojim afinitetima odaberu filmove koji, koji ih interesuju, neka dođe na slobodnu zonu. Ono što je vrlo važno reći, uh, ove godine imamo preko 17 autora, odnosno zapravo imamo 17 autora koji dolaze u Beograd, fantastična prilika za publiku da sa njima razgovara posle projekcija, to je još jedna specifičnost i karakteristika slobodne zone na našu sreću, uh, imamo nekako uspostavljenu dobru komunikaciju sa, sa publikom, pogotovo beogradskom publikom ovde i ovo je zapravo odlična pitanja za neke ovo razne filmove, za razne teme koje su vrlo osetljive a, da ih pitaju o tome kako to sve izgleda, da se zainteresuju načinima produkcije i jedan od pa-, pomenutih pratećih programa je Balkanska dokumentarna mreža mm -hmm i prezentaciju toga će održati, prezentaciju ove mreže će održati Martička Božilova. Ona, je, ona vodi tu mrežu i jedan je naznačan producent dokumentarnog filma u regionu i njen film koji ona producirala koji se zove Pravila samačkog života gde možemo da pratimo četiri junaka samca u Finskoj pokuš, koji pokušavaju da izađe tog začaranog kruga samačkog života će biti gost na, na festivalu i prezentirat će ovu, uh, ovu mrežu ono što je vrlo važno isto tako za autore to je da oni raspisuju konkurs u prvoj polovini sledeće godine za finansiranje i podršku dokumentarnih filmova i znači 8. novembra 1 sat Galerija Arte Art Get e, kulturnog centra Beograda neka dođu da se upoznaju sa njom ona će sigurno imati vremena i biti raspoložena da možda čak i posle prezentacije svakome lično posveti nekakvu ono pažnju i vreme i da mu eventualno sve nedoumice razbistri i da mu pomogne oko, oko, oko, oko toga. Mislim da ćemo se vidjeti tamo. <laughs> Hvala ti još. Da Dobrodošli hvala ti još jedan put, dakle ovaj vidimo se na Slobodnoj zoni, a mi slušamo nešto što je mnogo bliže Kupeku, mislim pre svega što se tiče jezika, a opet vrlo blisko i samoj Slobodnoj zoni, leto štuke i brojevi računa. Savršeno. odnosi na nas One Ovih dana vrhovni sud i sudi ništa od toga Pa ti si prvi Boga Diktiraš, urednik piše, kliše, biće kiše, opet migrena Ovih dana razgovor u stranci za naslovnicu Loži ona za naivnu rulju, burek i rulju Meso na žaru iza zatvorenih vrata Neće, hoće, hoće, neće biti pirata Nismo matični brojevi, brojevi računa Poluprazni kontejneri, ščupane klupe Nas nema i nikad nas nije ni bilo Samo ti se snilo Niz Pamatični brojevi, brojevi računa Poluprazni kontejneri, ščupane grupe Nas nema i nikad nas nije ni bilo Samo ti se snilo Ovih dana odluka je pala u prvom krugu izglasan od budala Hvala mi hvala, povjerenje, prosperitet, poštenje Poješćemo drago kamenje stakita vaših žena, čeli kurtizana Ovih dana gladni bijesni jedni na druge na sebe zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta Mi smo šupak svijeta, nikad više 90-a, 95-a Konopac je spreman, savit će se grana brojevi, brojevi računa Poluprazni kontejner i ščupane klupe Nas nema i nikad nas nije ni bilo Samo ti se snilo Mi brojevi, brojevi računa Poluprazni kontejner i ščupane klupe Nas nema i nikad nas nije ni bilo Samo ti se snilo ali ste obična bagra skoca i konopca Da nije bilo rata ne bi imali za graha Hranite ekstreme da zaustave vrijeme Da i djeca budu sluge mržnje gluposti i straha više kod tona Ne tražim puno, samo stan dok nisam umro Sikiraš me festa, kod doživim još 15 Biće dosta, zaboravio sam kaseta Kad dođem do kraja i ne mogu više Gledat ovaj trulik sistem kako me sliše Uzet ću zastavu, krenut ako do tražit promjene I šta pjeva dva, jebam vladu kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Because I live in a banana state. It doesn't mean that I'm a banana man. Because I live in the S of the world. It doesn't mean that I am less worth. pardon, cotton fields, picking cotton every day. Underwear that you wear is of the cotton that I made. In the country where you live, rules the harmony and prosperity. You don't know me, you don't know me don't know me. Because I live in a banana state. It doesn't mean that I'm banana man. Because I live in the ass of the world. It doesn't mean that I am less worth. To, što živim u banana state Ne znači da sam glupi, da sam straight to što živim u šupku svijeta Ne znači da sam manje vrijedan Hej, Mr. Taliman, tali mi banana Daylight come and I want to go home Hej, Mr. Taliman, tali mi banana Daylight come and I want to go home Gospodine Talimane, dali mi bananu Zora sviće i ja moram poć Hej gospodine Talimane, dali mi bananu Zora sviće i ja moram poć eh, eh, Zora sviće i ja moram poć kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. kažu da je ovo najmističniji bend iz regiona. Claymore, bend koji inače dolazi iz bosanskog novog, odnosno po novogovoru iz novog grada. E, ispratili smo Rajka e, u drugom delu emisije, a ostalo nije baš puno vremena. Srećom pa je Graha bio vrlo kratak. Slušat ćemo Damira Avdića, još jednog mističnog autora iz regiona Istuzle, odnosno iz Ljubljane. Pre nego što čujemo Grahu, e, poslušat ćemo Kuda sestro, pesmu sa njegovog prošlog albuma i pesmu koja naslovno označava njegovu posljednju knjigu, odnosno to je poezija pesme koje je na prethodnim albumama i objavljivo Kuda sestro, pa slušamo Grahu. Tonjeva sestra Na čaršafu Fleka mala Baš ko Bosna Usred gliba Patriota S pancirima Evo himne Plače sestra Plače mija Fleka mala Стење Босна под ногама патриотско оргија pričamo malo o novom albumu Mind Capital ta igra reči ovaj, šta, te, šta te zapravo ponukalo da napraviš album sa tim naslovom da li ove sve ove silne revolucije koje se dešavaju ili ono što ima u glavi pre Ne, nema veze sa tim što se dešava sve. Pa mislim da neki broj pjesama na albumu sadrži neke stvari, govori o nečemu koje bi mogo sublimirati u te dvije riječi, a mislim da baš te dvije riječi, manj kapital, najbolje objašnjavaju šizofreničnost vremena u kojem živimo trenutno. Mislim da taj neki, kako ćemo ga zvati, samo fašizam, neoliberalni kapitalizam, bilo šta, mislim da podjednako, s podjednakim intenzitetom udara s obje strane. Znaš, ni jedna ni druga strana ti ne dozvoljava da ti izneseš svoje mišljenja, da ti ne kažu, a vidi ga, ne misli kao mi, ne slaže se s nama i ovo. Mislim, ako se ti ja ne slažu u nečemu, to ne znači da ne možemo kafu normalno popiti. Mm -hmm. Tako mislim da su, da su te dvije riječi ovaj, po meni najbolji opis trenutnog vremena u kojem živimo. To mu dođe zapravo kao neka vrsta ekonomskog fašizma. Pa može i tako, može imaš, imaš razne, možeš prevoditi na razne načine ovog nekog konzumerističkog, e, ne znam, ti ni ja, nasilja, da ga nazovem, onog brutalnog konzumerizma, da, ono, da se prisiljen na masu neke stvari. Mm Koliko ti se čini da su ovdje u ovim našim krajevima posebno ljudi svesni postojanja, ili takve vrste fašizma, a, na zapadu to u svakom slučaju jeste slučaj, sve veći i veći da. broj ljudi. Ovde mi se čini da mi idemo u nekom suprotnom pravcu, pravcu uvek idemo nekako kontra zbivanja u svetu. Da, ali ne možemo, znaš, ne možemo porediti nas tu negde i njih. Oni su već imali nekoliko decenija da od jednog tog konzumerističkog buma kroz negde 60. ili kad su počeli, da vidi otprilike gdje vodi, dokle je došlo i šta. Znaš, mi smo unatrag, ne znam, zadnjih 10-15 godina dosta tih stvari e, osjetili tu da imamo i ono, treba to, znaš, oni su i živjeli taj dio, pa ga mogu sad sagledati sa svih strana, znaš. Mhm. Ljudi su ovdje još poprilično gladni masi stvari, iako na prvi pogled izgleda da ih imaju, tu imaju, ali koliko su ih dostupni, znaš. Da, samo pitanje da li će ih ikad biti siti, ovaj, kako stvari stoje, teško da će im biti dostupno. Ja, ja, to su sad druge ono, stvari koje vode na jednu drugu, znaš, temu. Mislim da su im u većini slučajeva nedostupne samo preko tih jumbo plakata, bilborda i nekih reklama, znaš. Mm -hmm. Tvoji prethodni albumi su se nekako, bar po samim nazivima i pesmama, više e, odnosili E, odnosno rukovodio se zapravo ovim prostorom ovde i onim što se ovde dešavalo. Ovaj sam naziv nekako mi se čini da se više krećeš ka nekom globalnom pravcu. Ne znam kako su ostale pesme, čuo sam tu jednu. Da, ali u toj jednoj možeš prepoznat, znaš, i ovaj i ovo ovdje i to tamo sve. Uh mhm. -huh. Tako da isto kao što sam uvijek govorio kako sam krenuo ovo sa gitarom sve, sve onako neki spontan o, zbiš stvari koje se dešavaju, koje vidim i tako. Ništa nije, opet kažem, ništa nije ono na što si ja planirao, napravio koncept i, i on krenuo u tom pravcu. Stvari koje primetim da su, ne znam, naj... M, mm, stvari koje najviše okupiraju trenutno bilo koga, pa, pa imena, znaš. Uh mhm. -huh. Tako. I možda je to, ali sam album kao album kad ga čuješ osim možda u nekom produkcijskom smislu. Pa dobro, bit će možda malo različito. Ali, sad šta, o čemu se radi? <laughs> u produkcijskom smislu, ovaj, u čemu je razlika? Pa toliko još ni ja, ne znam, jedno sam prijatelju prije neki dan rekao, kad sam čuo prvi par snimaka, rekao sam, ovaj, kad bi pitao gotovo album, Rekao sam mu nije još, rekao ne znam ko je luđi ovaj što ga miksa, ja što mu dozvolim da tako miksa, sviđa mi se kako radi. Aha. Rekao sam mu neću biti tu uopšte, dosta sam bio prisutan i sve i, i ja sam faktički mu, mislim imam producenta tu, ali ja sam ga na kraju, moja je bila zadnja i to. Sad kad sam vidio kako je, šta je počeo raditi, rekao sam ok, idem sad na ovu jednu mini turneju, kad se vratim, pustit ćeš mi sve pa ćemo da vidimo. Aha. evolucije je prošla, rimovala mrtve, sa onima. program Kulturartistik me karakter edukativ. Zanimljivo je uvijek vidjeti, ono, poznavati te lično i pogledati, i pogledati tvoje ovaj, nastupe, uh, tu, tu, tu vrstu transformacije. Tvoj koncert nije običan koncert, to je performans, to je, ne, mislim, ono, ne znam kako sve to da nazovem. Šta se desi kad ti uzmeš tu gitaru u ruke i iziđeš za mikrofon? znaš šta nije samo gitara, tu je, tu je taj tekst koji te nosi, u koji mislim, u koji iskreno ne vjerujem, ne bih ne bi ni, ni pričao tu priču. Onda zvuk, onda ljudi koji su tu, pratiš emociju ljudi, je ponesete nešto, znaš, nastupu na prvi pogled ti može izgledati ono slično, recimo, ali vidiš, ovo je sam prostor ovaj gdje smo večeras u elektriki je drugačiji od prostora e, muzeja revolucije. Samo publika će biti, do duše baš me interesuje, e, kad pogledaš neće tu biti toliko neke razlike bar u publici koja mene gledala juče u muzeju revolucije, jer oni koji su došli rad nečeg drugog su se sklonili, znaš. Ono, publika je uvijek nešovita i to ono najljepše drugačije. By the way, muzej se zove Muzej istorije Jugoslavije, ali nema veze. A za nije to muzej? Rekao, <laughs> ne, da. ali sad ga zove kao Muzej revolucije. Pa nije, muzej istorije je zvanično ovaj, Titova, odnosno kuća cveća je iznad, sve je to u sklopu, da. sklopu istog, nije, Baš nije bitno, to je pitanje a prigodan, imena, ali... Prigodan ali, prostor za moj koncert. E, to, to, to, to, mi, to sam i htio zapravo da te pitam i jako zanimljivo. Ovaj, to je koncert održan na otvaranju oktobarskog salona i to baš zapravo da, na, da, da. zapravo baš na, na, na otvaranju ovaj. da li si do sada imao nekih sličnih nastupa recimo Nisam na, na nekim otvaranjima gde da, u principu Zna se. <laughs> Pozdravamo ljudi okay, koji dolaze na koncert, mi smo napravili tonsku probu. Uh e, ovo je tu sam došao na poziv Alenke Gregorić, e, kustostice e, e, muzeja u Gradskog muzeja u Ljubljani, koja je bila jedan od organizatora Oktobar salona i ona je jako dobro znala što radi, vidiš svi radovi su tu prilično stoje svaki za sebe i zajedno. I onda me negde u maju posle mog koncerta u Ljubljani pitala da li bi ja umjesto njenog govora otvorenja izašao odsvirao koncert, rekao naravno. Je li to bilo pre nego što su dali naziv? E, da, naziv je iskorišten iz moje pjesme Brasto jedinstvo vrijeme da se upoznamo. Uh mhm, -huh, pa da. Da, Zato te pitam da li je bilo pre ili su te pitali za ovo? E, ono, kad su, kad su tražili naziv, ovaj, šta god su uzeli, nekako im se vraćalo na to da me pitala, je, može naravno. Mm -hmm. Nije nikakav problem. Jed, jednom si mi rekao, postoji taj spot na YouTube-u za tu tvoju pesmu Bratstvo i jedinstvo, za koju si rekao da ga nikad ne bi pustio. Ne, pazi, YouTube je jedna stvar, internet je jedna stvar, tu, tu ljudi mogu raditi što hoće i to ono, ali mislim da ljudi koji me slušaju znaju da ja i ne radim te spotove i ako... Koliko, koliko ti zapravo taj spot odslikava ono, stanje zapravo i pesmu? Ona ne odslikava nikako. Ja, znaš šta, ima jedna stvar sa vizuelnim i sa ovo Eh, zato, zato i ne radim ništa, ima sam dosta ljudi koji su se nudili da rade nešto, neki vizualni performansi za on, ne, vizualno ono što ti sebi složiš u glavi od onoga što čuješ ili što vidiš. Ja vjerujem u tu stvari, ono, ali razumijem potrebu ljudi da od onog što su čuli to je to nečiji akt da lijepi neke slike, da da neki svoj izraz ono. Mhm. Znaš, i to ti je internet tu nešto. Mislim, na YouTube isto imaš super snimaka sa koncerta. Recimo, to mi je skroz u redu, da dođeš snimiš telefonom i zabilježio si tačno taj moment, zvuk uopšte nije bitan kakav je, kakva je slika, nego ti si dobio snimak jednog koncerta iz jednog ugla koji se desio tačno u tom trenutku. I mislim da je to, recimo, to ne možeš ni uhvatiti ni nazvat nekim vizualnim, to je tačno zabilježen trenutak. Mm -hmm nije kreiran, nije konceptualan, nije smišljen, nije razmišljen o tome, o tome zabilježen je trenutak od strane osobe koja je došla na koncert i svoj razlog koji sam svidio i onda je stavio to. I to su mi stvari koje ono koje bi mogu staviti pod taj neki naziv umjetnost. Da, to jeste suština tvog nastupa do trenutka dok nisam imao prilike da te vidim uživo mislio sam da su ipak da je tekst za ono što je najjače kod tebe međutim uh, u suživotu sa tvojim performansom na koncertu to izgleda fenomenalno dakle tek, tek onda shvatiš zapravo koliki je nedostatak bio samo slušati te Da, pa znam, dobro, hvala. <laughs> ali, ovaj, ali mislim da, ja, o tome se radi u stvari, i kad sam krenuo s tim, kad sam vidio i reakcije i pazio sam, uvijek sam izbjegavao da ono, iako bi radio neki spot, onda bi stvarno nekom dao da uradi neke, šta znam, neku polu animaciju ili nešto ono. Mislim da, da je ovo sasvim dovoljno. Za ono ko razumije sasvim dovoljno. u deceniji u kojoj je ubijen Che Guevara. Komu jebe mater? Ja sam korak i krenuo sam u školu u godinu u kojoj je umro mali Joža. Komu jebe mater? Ja sam bosanski psilo i pozvan sam u vojsku na godišnicu smrti Adolfa komu jebem muter? Ja sam cvijet, iznikao na grobu, pored borčinih nogu, komu jebem mater? Ja sam sto godina ništa, mrtvorođenče asfalta, ne uspio abortus holokausta. Ja sam slika, uprskana krvlju pisca redova ne stiglo te ovo pismo ja sam iz brodoloma iznikao čamac i nikada nisam bio šupaka znanac moje svjetlo oduvijek je bio samo Fadil Jahić Španac Ja sam bomba Bacala me partizanka mlada Jedna pička Sto kuraca kadra Ja sam teška priča Idem kuda niste bili Na Nišanu me već odavno ima Komu jebe mater Mussolini? Moja imena nisu in Ako ste djeca satelita i kabla Kod mene je samo jedan kanal Kanal El Diabla Ja sam sam Zato jer mi odgovara tako Na sudnjem danu bit ću onaj što je sjedio i drkao. Boli me kurac danas ili sutra Boli me kurac gore ili dole Boli me kurac za strašni sud Ja sam diplomac hardcore škole novi album ti je na pomolu, e, nova knjiga, kuda sestru još zapravo nisi ni ispromovisao koliko treba i kako treba. Da, pa nisam ono, znaš, tu i tamo gdje sam išao gdje radim, dobra stvar sa kuda sestru je što je mogu promovisati klasičnim koncertom i jer su to pjesme sa sva album plus nekoliko koje će biti sad na novom e, u nekoj drugoj Eh, urednik je Kruno Lokotar iz algoritma koji je to složio ne onako hronološki po albumima, nego je on to iščitavao i napravio neki novi red, tako da imeno bilo jako interesantno čitati. A novi roman, kao roman izlazi u januaru isto za algoritam i za sad najvjerojatnije će se zvati La Gigeracion. <laughs> Dobro, ja samo mogu da pretpostavim zašto La Gigeracion. <laughs> <laughs> Možda želiš ti nešto da dodaš. Ne, pa mislim, čitaćeš još jedan, možda se i promijeni naziv. Ima podnaslov kao Leđigiracioni u podnaslovu ruka u kojoj se keš osjećao kao kod kuće. Aha, uf, uh, lepo zvuči. Da. <laughs> Pripitamljeno. <laughs> e, ovaj, reci mi, verujem da ti je jako teško izdvojiti barem nekoliko pesama, jeli, sa ti, sa tvoje prethodna tri albuma i ovoga novoga, ali ajde barem, možda to, možda da mi odgovoriš na, na, na koju od tih pesama je zapravo nekako najbolja reakcija publike? Na koji album misliš ovo što tek treba da izađe ili? Dakle, sve ono što izvodiš, ja. možda možeš i ti da mi kažeš dakle, šta je ono što ti najviše voliš da izvodiš, ovaj, koje se sam... tebi nekako najmilije, mada ono... Ma dobro, ja ono sad opet i to zavisi imaš trenutak koji te nosi negdje pa ti ono znaš ali Širok je taj dijapazon što ljudi reaguju, ne znam, od one pjesme Ljubavi do umreži se, pa ovi bratstvo jedinstvo, pa, znaš, uh mhm. -huh. onda mi traži, da, to je interesantno, kad se, sam, kako često kažem da su to ovaj, za mene većinom ljubavne pjesme, misle da li ili sam cimičan ili ono, znaš, dok na kraju dođeš, ljudi dosta traži, traži tih pjesama kao boljeće, ljubavi, mhm. bebe, recimo doći dušo. Svetac, možda ima, mislim, široko je, ti od ljudi gdje si ono. Mislim sad da ti, šta je? Kako su ti planovi, kad te možemo očekivati dalje u Beogradu? ono, i, i, i okolo i kad ćeš krenuti sa tom promocijom novog albuma. Ovo, ovo je tek bio teaser, onako dovoljno da malo zagolicaš maštu ljudima. Da. A, e, prvi kao singl, nazovimo ga, izaći otprilike sredinom iduće sedmice i ovaj 2012. Da, 2012. nevjerojatno. Zato sam i, i krenuo već da je i a kompletan album bi negdje početkom novembra mm -hmm. izašao. O, dobit ćete odmah link. Pa lijep ti slik. divno. Hvala ti, aj se srećam. Hvala tebi puno. <laughs> Sve najbolje. Rad nam je otišao u kurac, brate Brate Nova kudra melje djecu, brate Brate Padaju ko mladi majmun iz grana, brate jumbo plakati, brate, ulice blate. Novo vrijeme, novi zvuk je oko mene, brate Brate Nova raja, nova priča, sad je svuda oko mene, brate Podržavam, brate, podržavam ali poštovaću tek za 10 godina Kada budem vidio ko je ostao A ko je sa novim trendom pička postao, brate Pička postao sad čuješ hardcore Znaš da je Begovska familija, brate Begovska familija Tvrtka kralja loza, brate Znaš da ne konzumiram Nikad nisam i nikad neću Ali danas kad zamiriše sjemenka Znaš da je školovana ruka rolala, brate školovana ruka, na vrh sintetička džubreta, brate! Sunce tuđeg neba ne ostavlja pekotine kao naše. Ovo je bio samo teaser, ja se nadam i verujem, Damira Avdića, zapravo za nešto što tek uskoro tek treba da sledi u decembru ili januaru, u zavisnosti od toga kada Mind Capital najnovi album Damira Avdića izađe, a sada nešto što bi on sigurno puno bolje iščitao nego ja, ali mislim da zaslužuje pa makar i ovako nemušti osvrt. E, reč je o delu knjige Enter Jehenem Dramira Avdića. Knjizi koji se radi upravo o braćama. Tri brata, jedan je poginuo na ratištu, drugi zvani Genaš, možda i najinteligentniji od sveh njih i treći koji zapravo i piše knjigu i iz njegove vizure je zapravo sve ovo i urađeno. Dakle, nikad više đak, nikad nastavnik. Zemlja se brani među anglosaksoncima. Toj borbi fali patriota ne u rovovima. Čuješ li me, kontaš li me, patrioto, pičko, Brate, moramo spasiti one u rovovima. Čuješ li me, kontaš li me, rovovi neće pasti, rovove neće uzeti, rovove će prodati čmarovi za leđa, za anglosaksonske pare i mahati zastavama i pjevati himnu od tvojih jecaja. A jeca ćeš zagrnut rovovima i niko te neće čuti osim nje što prži lice nad plamenom i njega što se krije u mraku da mu suze ne vidimo I ovog ovdje što ne konta ni riječ, što ti kažem i šupka, što te pičkom zove, a brat ti je. Čuješ li me, kontaš li me? Ne znam je li čuo, ne znam je li kontao, samo je šutio. Bićeš zakopan u istoriji na stranicama Britanike za jeftine pare prodat od kurtona što naručuju patriotske pjesme, dok ih anglosaksonci vodaju po svetu da potpisuju posvetu na uvodnim stranicama nove enciklopedije o vrstama ili podvrstama koje oni stoljećima razvrstavaju kako bi se lakše prepoznavali i međusobno gazili i nikad im ne zasmetali. Nikad više đak, nikad nastavnik, nikad u istoriju, nikad u Britaniku. Njih vodaju da tebe lakše pokopaju jer te živog na stranice ne mogu. Njih vodaju jer tebe ne mogu, tebe bole rovovi, Njih hodaju jer tebe ne mogu, dovućeš. Dovućeš rovove u njihove avlije. Njih hodaju jer tebe ne mogu, nisi kurton, ne možeš se navući. Jenaš je stajao nastred sobe sam, brat je bio kraj prozora, glavom na staklu, ne znam koga sam više volio. Eh, Ostah bez daha i bez vremena, kao što kažem, graha bi to puno bolje izveo, ali do grahe ima još da se igramo, umeđu vremenu ja vas pozdravljam, mi se čujemo narednog utorka sa nekom novom temom, ali u suštini princip je isti. Adio. dah mokrih ulica Sjećanja budi Tragova dodir Zaboravljenih žena Kao vino pije Iz čaše uspomena Al srce mi plače Jer suza nema da napuni čašu praznu čašu uspomena e, samo balade noća sviraju e, iskrene suze provociraju e, samo balade gori ples da me diraju Jer sutra će danas ostati juče Ko što je juče Danas bilo sutra A nikad i uvijek Su ponekad isto Kao što je sada Prekasno za kraj Rano za početak прикасно за край. Naša! Ne da nam ga Angela! Merkelica stara! Ne da više čapa! Tjera nas da radimo! Za mašine stare! A mi smo djeca ponosna! Djeca osvajača! pokrstili smo pola svijeta Satrali maje inke Neće nas niko Na tragu fabrike arenama, na prestižnim lokacijama, Barcelona, Pariz, London, Brisbane, San Francisco, Boston, Montreal, LA. Neče mene niko, za mašine stare. Neka jim imigrantska kopilade rade. E hoće kurac. Gotovo je Rodrigo. Kakis Atena je rodni grad Mene i mog brata Oba smo na ulici Na barikadi Danas gori Grčka Sutra sva planeta Dok je bilo para Igralo se, pjevalo svirao nam orkestar za svade i sahrane al nema više keša ne da nam ga Angela Merkelica stara ne da više džaba hoće nas da radimo za mašine stare a mi smo djeca ponosna Sparte i Aleksandra Spalili smo sve Od Makedonije do Azije Bilo nas je 300 Protiv čitave Perzije Neće nas niko Na tragu fabrike neka im košljačka kopila drade. E, moj Konstantine. Konstantine. Ime mi je Cigan. Kad me Sarkozi mrzi, to je fašizam. A kad me mrzite vi, to je nako na mojoj pjesmi. Uzimate keš, a mojoj djeci milostinja da Bog, da vam sinovi moji, zetovi bili, a moje kćeri, potom rađale